Yeryüzü bana mescit kılındı Ant verdim toprak şahit tutuldu Seslerden bir sesle fırınlanıp bir sesle Sularla polatlanan benim sularla Geldim durdum önünde, işte bir anıt gibi Sıyırarak sırtımdan bir yılan giysisini Sabır savaş zafer Sabır sabır sabır savaş savaş savaş zafer zafer zafer Sabır sabır savaş savaş savaş zafer zafer zafer Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Can pazarında Azerbaycan'da işte Kudüs'te Aksa'da Bir türkü işliyor nakşını kalbime Bir ucundan dünyanın bir ucuna Kan olup dolaşan damarlarımda Arabistan'da ve Türkistan'da Sabır savaş zafer Sabır sabır sabır savaş savaş savaş Zafer zafer zafer Sabır sabır sabır savaş savaş savaş Zafer zafer zafer Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sürüp gelen çağlardan çağlardan çağlara Renk veren tarihe yeşil çalayan. Savaşçı yüreğinden, savaşçı yüreğine Cezayir'den, Senegal'den yüreğim içine Yüreğim içine, boğaz içine Bir kelime diken yeryüzüne Sabır, savaş, zafer Sabır, sabır, sabır, savaş, savaş, savaş Zafer, zafer, zafer Sabır, sabır, sabır, savaş, savaş, savaş Zafer, zafer, zafer Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Dünyanın kalbini dinle geliyor Dinle geliyor adım adım Dallar meyvaya meyvaya dursun Toprak tohuma tohuma dursun İnsan barışa barışa dursun Zaman selama selama dursun Sabır savaş zafer Sabır sabır sabır savaş savaş savaş zafer zafer zafer Sabır sabır sabır savaş savaş savaş zafer zafer zafer Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer adım Müslüman Sabır savaş zafer